Myslė. Buvo kartą karalaitis. Užsinorėjo jis po pasaulį pasibastyti ir pasėmė su savim tik vieną vienintelį ištikimą tarną ir daugiau nieko. Vieną dieną atsidūrė jis didelėje girėje, o kai atėjo vakaras, negalėjo susirasti jokios pastogės ir nežinojo, kur reikės naktį praleisti. Staiga pamatė mergaitę, einančią mažos trobelės link. Priearčiau, žiūri, mergaitė jaunutė, graži. Užnekino ją ir sako, mielasis vaikeli, ar negalėčiau aš ir mano tarnas pernakvoti toje trobelėje? O taip, tarė mergaitė liūdnu balsu, galėti galima, bet aš jums nepatarčiau, geriau jau neikit tenai. O kodėl? paklausė karalaitis. Mergaitė atsiduso ir sako – Mano pamatė raganauja ir nekenčia svetimų žmonių. Dabar jis suprato, kad pataikė į raganos namus, bet kad buvo jau tamsu ir toliau joti nematė kelio, o bijoti nebijojo, tai ir įėjo į vidų. Senė sėdėjo krėslę prie ugnies ir nužvelgė atvykėlius savo raudonomis akimis. Labas vakaras, sušvarkštė ji ir nutaisiusi malonų balsą pridūrė. Prisėskit ir pailsėkit. Jinai įputė anglis, ant kurių kažką virė nedideliame puodelyje. Duktė įspėjo abu svečius būti atsargius, nieko nevalgyti ir negerti, nes senė marminanti pragaištingus geralus. Jie atsigulė ir ramiai išmiegojo lygi pat ryto. Kai susiruošė į kelionę ir karalaitis jau sėdėjo ant žirgo, senė tarė – Lūktel kiek valandėlę, pirmą dar duosiu jums atsisveikinimo taurę išlenkti. Ir nuėjo atnešti. O karalaitis tuo tarpu jojo ir nujojo savo. Ir kai piktoji ragana sugrįžo, geralų nešina, rado tik tarną, dar bebalnuojantį žirgą. Še, nunešk savo ponui, tarė ji. Bet tą akimirką taurė cink sudužo, nuodai užtiško ant arklio ir buvo tokie stiprūs, jo karklys bemat krito negyvas. Tarnas pasivijo savo poną ir apsakė jam, kas nutiko, tačiau nenorėjo palikti balno ir nubėgo atgal jo pasiimti. Bet kai atėjo prie negyvo arklio, žiūri ant jo tupi varnas ir lesa. Kažin ar šiandien berasim kur geresnį kasnį tarėjais, užmušė varną ir pasėmė su savim. Jojo, jojo per mišką keurą dieną, o miško galo kaip nėra, taip nėra. Temstant aptiko užeigą ir įėjo į vidų. Tarnas atidavė šeimininkui varną ir liepė pataisyti iš jo vakarienę. O ta užeiga buvo plėšikų landynė. Kai sutemo, sugrįžo dvylika plėšikų ir jau taisėsi atvykelius nužudyti ir apiplėšti. Bet pirma dar susėdo prie stalo, Prie jų prisėdo užėgo šeimininkas su ragana ir visi drauge ėmė srėpti iš dubenio sriubą, į kurią buvo prikapota varno mėsos. Bet vos nurijo kelis kasnius, tuoj visi krito negyvi, nes varnui buvo persidavę arklio mėsos nuodai. Užėgoje nieko daugiau nebeliko, tik šeimininko duktė. Ji buvo gera mergaitė ir neturėjo nieko bendra su kitų nedorais darbais. Jie atidarė karalaičiui visas duris ir aprodė ten sukauptus turtus. Bet karalaitis pasakė, kad ji galinti visą tai pasilikti savo, jam nieko nereikia. Ir išjojo su tarnu toliau. Jojo, jojo ir galų gale prijojo miestą, kur gyveno graži, bet išpuikusi karalaitė. Ji buvo apsiskelbusi, kad tekės už to, kas užmins jai tokią myslę, kurios ji negalėtų įspėti. O jeigu ji tą myslę įspės, tai tam, kas ją užminė, bus nukirsta galva. Laiko galvoti ji turėjo tris dienas, bet buvo tokia gudri, jog visada įmindavo myslę pirmą laiko. Iki tol jau devyni jaunikaičiai buvo palydėję galvas. Apakintas jos grožio ir karalaitis ryžosi, kas bus tas bus – išbandyti savo laimę. Stojo prieš ją ir užminė savo myslę. Kas tai būtų? Vienas neužmušė nieko, o užmušė dvylika. Karalaitė nežinojo, kas tai galėtų būti. Galvojo, galvojo, bet nieko negalėjo sugalvoti. Pervertė visą savo myslių knygas, bet ir ten nieko nerado. Žodžiu, buvo po viso jos gudrumo. Nebežinodama, ką daryti, liepė vienai savo tarnaitiai įslinkti į jaunikaičio miegamąjį ir pasiklausyti, gal jis kalba per miegus ir išduos savo myslę. Bet į pono lovą buvo atsigulęs gudrusis tarnas, ir kai tarnaitė įėjo į kambarį, jis nuplėšė nuo jos apsiaustą, į kurį buvo įsisupusi, ir išvijo surykštę lauk. Kitą naktį karalaitė atsiuntė kambarinę, tikėdamasi gal jai geriau seksis nusiklausyti, bet tarnas ir jai nutraukė apsiaustą ir išvijo surykštę lauk. Dabar karalaitis pamanė, kad trečią naktį gali būti ramus ir atsigulė į savo lovą. Bet šį kartą atėjo pati karalaitė, užsimetusi pilką kaip rūkas apsiaustą ir atsisėdo šalia ant lovos pasėdėjo pasėdėjo ir pamaniusi kad jis jau miega ir sapnuoja ėmė šnekinti tikėdamasi kad per sapną ims atsakinėti kaip daugelis daro bet jaunikaitis nemiegojo suprato jos kėslus ir labai gerai viską girdėjo ji paklausė vienas neužmušė nieko kas tai būtų jis atsakė tai varnas kuris palėsė negyvo ir užnuodyto arklio mėsos ir nuo to pastipo. Paskui vėl paklausė, o užmušė dvylika, kas tai būtų? Tai dvylika plėšikų, kurie suvalgė tą varną ir nuo to galą gavo. Sužinojusi atsakymą, karalaitė norėjo patiliukais išsėlinti lauk, bet jis cept nutvėrė ją už apseusto ir taip stipriai laikė įsikibęs, kad ji norom nenorom turėjo jį palikti kitą rytą karalaitė apskelbė įspėjusi mįslę pakvietė dvylika teisėjų ir įminė ją visiems girdint bet jaunikaitis paprašė išklausyti jį ir tarė naktį ji įslinko pas mane ir viską išsiklausinėjo kitaipgi nebūtų įspėjusi teisėjai sako pateik mums kokį įrodymą tarnas tuoj atnešė tris apsiaustus Ir kai teisėjai pamatė tą rūko spalvos pilkąjį, kurį paprastai nešiodavo karalaitė, tada jie tarė, liepkit išsiuvinėti tą apsiaustą auksu ir sidabru, tai bus jūsų vestuvinis apdaras.